Шковіч не любіў восені. У осені мудрэнна працавалася, нават улетку лепш дзіўна. Большасць пісьменнікаў мінулага пісалі ў сваіх успамінах, што найлепшы творчы перыяд асеннія месяцы. Раней Кирилла тлумачыў гэта тым, што дзеці пачаўшы вучобу, жонка работу ў школе, заўсёды месяц-два пасля канікул былі неарганізаваныя шумныя завальвалі ўсе сталы падручнікамі шыткамі займалі лепшыя рабочыя гадзіны падрыхтоўкай урокаў і выцяснялі яго выбівалі з творчай каляіны все жыццё ён пакутаваў ад кватэрнай цеснаты і і марыў пра цішыню. І вось наладзіў яе цішыню, застаўся на дачы адзін, Навокал ні душы, а дзень асенні неба зацягнула нізкімі і цяжкімі хмарамі самай раніцы. Пайшоў дождж, дробны, спорны, але цёплы яшчэ грыбны, кажуць у народе дождь шамацеў у некранутых яшчэ агнём восені лісцях дубоў сыпаўся як пясок по шиферным даху гэта быў адзіны шум які парушаў цішыну Кирилла смажыў сабе на керагазе яешню варыў густую чорную каву и і радаваўся дажджу і цішыні. Думаў, з якое салодай натхненнем ён папрацуе. Ірваўся да стала. Ён пісаў пра арганізацыю падпольля першы гаркам непахіснага і мужнага дубецкага, пра групы ганчарова Мурыгіна пра яраша, пра ўсіх ты, хто першы пачаў змагацца і пра дзейнасць, каго была поўная яснасць і для яго і для тых, хто будзе благословляць кнігу ў свет. Ён пакуль што абыходзіў белыя плямы, іх нямала найбольшая група інфекцыйнай бальніцы, якую пакуль што ніхто не прызнае. Артыкул яго не друкуюць, а новыя дакументальныя доказы не знаходзяцца. Гэта яго злавала і перашкаджала паслядоўнаму разгортванню падзей у аповесці. Але ў апошнія дні ён знайшоў такі кампазіцыйны ход, які дазваляў гісторыю Савіча і ўсёй бальнічнай групы напісаць і ўставіць пасля работа зрушылася з месца. Ён ірваўся да стола, асел і раптам адчуў, што не можа пісаць. Магчыма, залішне многа цішыні і адзіноцтва. Не звыкла, галоўным многа думак. Яны як марскія хвалі набягаюць адна на адну, разбіваюцца аб бераг яго імкнення засяродзіцца на адным, і ў выніку застаецца адна пена, Ды да выпадковыя непатрэбныя для працы рэчы, шматкі ад самых розных успамінаў. Прыгадаўся ўчарашні партыйны сход у рэдакцыі. Новая вылазка рагойшым. Ён, раптам пад канец, калі быў вычарпаны парадак дня, узняў пытанне аб ідэйных пазіцыях Шковіча. Чаму не пайшлі яго абодва артыкулы пра савіча і пра калгас у загаллі. Пра што піша Шковіч? Народ абмяркоўвае праграму пабудову камунізму, А Шковіч у гэты час глядзіце, як паказвае калгас, як выказваецца працадні аб культуры сяла. Раз якія акуляры ён глядзеў на свет. Во, што мы павінны спытаць у камуніста Шковіч. Рагойшу не падтрымалі. Артыкулы не апублікаваны, няма пра што гаварыць, Кирилла поставіўся там на сходе до гэтага чарговага наскоку рагойши з іроніей ведаючы як шалее той ад яго спакою а сёння яго апанавала злость не чорт возьми я я доб'юся что артыкулы будуць апублікаваны адзін і другі бо гэта якраз пра тое пра што запісана ў праграме в абкам пайду у цк пашлю не можа лічыцца лепшым такі калгас як у загаллі і такі старшыня як грак ты такі журналіст як ты доўбня узрушаны ён пачаў хадзіць по па пакоі мансардым Адна масніца скрыпела і гэта яшчэ больш раздражняла і злавала. Ён бязлітасна разносіў сваіх праціўнікаў. Рагойшу знішчыў адразу лёгка, ударыў па тукалу, дурняў трэба біць дурняў. А хто гукан? Ён быў замахнуўся і на яго, але рука павісла. Не гэта не дурань, але хто? Успомніў, як дзён колькі пазваніў яму, з выдавецтва прыслалі прапанову перавыдаць кніжку гукана, але прасілі зрабіць некаторыя папраўкі. Шковіч узлаваўся. У выдавецтве лічаць, што папраўкі павінен рабіць ён, літаратурны пісар не даволі не трэба яму лёгкі гонорар ды да нарэшце ніякія папраўкі не палепшаць кніжкі прасякнутай духам культу асобы ён сказаў гукану по телефоне я пішу выдавецтва кніга патрабуе карэннай перапрацоўкі і а таму аб перавыданнее ў наступным годзе не можа быць і размовы. Згодны Семён парфёнч. Гукан доўга не адказваў. Але ў трубцы было чуваць яго цяжкае дыханне. Нарэшце ён сказаў нейкім далёкім голасам: « Я вас прашу зайсці да мяне нам трэба пагутарыць шыковіч не пайшоў трэба табе прыйдзі сам цяпер ён думаў што яму варта ўсё-таки пайсці і выклікаць гукана на шчырую размову Але ён адчуваў, што пасля пісьма, якое паказаў яму тарасаў і асабліва пасля гісторыі з кватэрай для зосі, Яму цяжка будзе гаварыць з гэтым чалавекам. Ён адчуваў да гукана не толькі непрыязь, нешта большае. Аднак даследчык у любых умовах павінен заставацца аб'ектыўным, як добры следчы. Возьмуць пачуцці ўладу над розумам, Да ісціны не дакапаешся трэба сходить вырашыў ён стоячы каля зашклёных дзвярэй што вялі на маленькі балкончык мансарды по жоўтай нахіленай подлозе балкончыка каціліся слёзы дажджу прастор лугу старыца лазнякі танулі ў дажджавой імгле не спачатку трэба ўсё распытаць у зосім Ну, чортаў яраш як я насцерагае яе а потым ён думаў пра жончыну скаргу іра закахана ў тараса а ён сустракаецца з гэтай рудой сястрой валя гаварыла пра машу не надта прыязна ён кирыла падумаў і тады думае цяпер у что тарас зрабіў правільны выбор каб выбіраў ён кирилла шукович то таксама выбраў бы машу ён не сказаў гэтага жонцы а цяпер адчуў некаторую віну перад уласнай дачкой за такія думкі Ён паспрабаваў адагнаць все гэтыя думкі прымусіць сябе працаваць Я возьму цябе кирыла за каўнер і пасаджу за стол. Ты просто гультай, ты дзікі гультай, якіх павінны выганяць з таго грамадства, якое мы будуем. Пабудуем! Безлітасна дакараў ён сябе і тут жа чапляўся да сваіх слоў. А куды ты яго выганіш? выгані прэч самога сябе на дождж яго сабачага сына і ён выйшаў под дождж стаяў пакуль не намоклі валасы і струменчыкі не пацяклі па твары па шыі за каўнер курткі не у такой дажджавой цішыні працаваць нельга глянуў на гадзіннік хаваў яго под газеты калі садзіўся працаваць каб не заглядваць не адцягваць увагу развагай аб часе прайшло гадзіны дзве ў гэтай бясконцай плыні думак мозг стаміўся прасіў адпачынку пасля яешняй кавы захацелася з'есці что-нибудь больш грунтоўнае. Але ён вырашыў трымаць сябе на паўгалодным пайку і не захапіў ні каўбасы, ні вяндліны, ні сала, ну, нічога такого. Думкі скіраваліся да яды Ой, жах, ну, як ён не можа валодаць імі уласнымі думкамі. Скончылася тым, што ён плюнуў на всё завёў машыну і паехаў у горад. Па дарозе надумаў на злосць ярашу заехаць адразу да зосі. І размовай з ёй кампенсаваць страчаны дзень. Кирилла ведаў, што Яраш учора паляцеў далёкі раён рабіць нейкую тэрміновую аперацыю. А таму здзівіўся, калі на бязлюднай пушкінскай, убачыў адзінокую мажную постаць у элегантным чорным плашчы, які яраш купіў бруселі, куды ездзіў на кангрэс хірургаў. Чаму ён тут? Куды ідзе? Гуляе под дажджом у глыбокай задуме? Шукович добрую хвіліну ехаў з ім побач і яраш не звяртаў увагі на машыну. Кирилл обогнал его, спынился, вылез из машины, вышел на тротуар. Ярош и шел на его, як сляпы. Вось-вось соб'е з ног, раздавить, як тяжкий танк. Спынился за два кроки, поглядел, небы раптовно разбуджен и спытал. А? Кирилла засмеялся. Ты что, с похмелья? Накачали у районе? Яраш правёў мокрай далоняй па твары і сказаў: « Дурань. У кірылы дрогнула сэрца, няўжо няшчасце з зочай. Хадзем у машыну, дождж. Яраш паслухмяна сеў на пярэдняе сядзенне, машына пад цяжарам яго цела села, Яраш павярнуў да сябра мокры твар. Я даўно кірыла нічога падобнага не перажываў. Сказаў ён даверліва, з глыбокім смуткам, што здарылася. Яны памерлі у мяне на стале. Хто? Дзеці, абодва два хлопчыкі браты, аднаму дзеві другому сем каб мне ўдалося прыляцець хаця б гадзіны на дзве радней. Аднаго, безумоўна, ўдалося пуратаваць. Непаваротлівыя ідыёты і там у раёне і тут у абал здраве. Дзве гадзіны арганізоўвалі вылет. Я з іх тушы вытрасу за гэтых дзяцей. Ён скрыгатнуў зубамі, каб я прыляцеў раней, Я зашыў бы артэрыю. А што з дзецьмі? Міна выцягнулі з рэчкі, як водзіцца разбіралі. Ведаеш, старэйшы міша быў прытомнасці, усё пытаў: дзеці цэлы, як аленка. Там былі малодшыя, яны адганялі іх ад сябе, адчуваючы небяспеку. Падазраю, што ў апошні міг ён сабою закрыў дзяцей. Яму разарвала жывот, Дзіму асколкам прабіла шыю. Засынаючы пад наркозам міша сказаў: « Ох, будзе мне ад мамы. Яраш сакрыў далонямі воч, паківаў галавой паўтарыў: « Ох, будзе мне ад мамы. Жахліва кирыла. Николі Я не быў яшчэ такі бясільны перад смерцю. Шыковіч маўчаў: Што гаварыць? Яго моцна ўразіла і сама трагедыя і тое, як яе перажывае чалавек, які бачыў тысячу смерцю, які умеў перамагчы яе бязлітасную кастлявую. Яны доўга сядзелі моўчкі. Дождж барабаню па кузаве. Зрэдку прабягалі з парасонамі і ў накідках прахожыя, зазіралі ў машыну не без здзіўлення. Яраш пакруціў галавой, як бы страсаючы нешта. У мяне ў галаве звіняць яго слова не магу напіцца ці што крыўдна. У клініцы не мог бы ўратаваць іх абаіх у мішы порвала кішэчнік. Трэба было ўдаліць парваныя ўчасткі хутка шыць хутка. А там ва участковай бальніцы прыйшлося всё рабіць дзедаўскім спосабам. Асістэнтка раённы хірург, маладая, нявопытная, яе лихаманіла, ты у самого мяне сорамно прызнацца дрыжалі руки жахліва можа 20 гадоў проляжала яна на дне рэчки гэтая проклятая міна уяўляешь і вось новые ахвяры войны дети дети и Ух. Не. Поедем куды-небудь. Куды? Куды хочаш? Можа, заедем да зосі, спытаў Шковіч. Так, так, да зосі. Адразу згадзіўся яраш. Яны зноў маўчалі, пакуль ехалі каля самага дома, Яраш сказаў: Толькі не будзем расказваць ёй пра гэта. Гаспадыня ўзрадавалася гасцям, А Маша, якая жыла цяпер у зосі, спалохалася, Яна лепш, чым нават Шковіч ведала яраша і яе спалохаў яго выгляд. Увогуле яна стала баяцца яго пасля нядаўняй размовы. Неяк ён паклікаў яе ў кабінет, Ка яна ўвайшла, ён сядзеў за сталом і чытаў блока. Яна спынілася каля дзвярэй, здзіўленая тым, што ён не паглядзеў нават. Это не яго манера. Ён кожнага з персоналу, ці то галоўны лекар, ці то санітарка сустракаў заўсёды аднолькава добрым позіркам прыветлівым словам. Маша чакала імкнучыся здагадацца, навошта паклікана. Ён сказаў, не адрываючыся ад кнігі: « Яны пабіліся за вас. Хто? хоць яна адразу ж здагадалася, хто ёй вельмі захацелася засмяяцца. Няўжо праўда пабіліся, подумала з вясёлай гарэзлівасцю, хто каго біў? Яны працуюць в адной брыгадзе. Сем'і нашы дружаць разам жывуць, Навошта вам спатрэбілася сутыкнуць іх лбамі каб зрабіць правільны выбор трэба эксперыментаваць антон кузьміч отказала яна яго словамі і не вытрымала засмяялася тады ён адарваўся ад кнігі і паглядзеў на яе дзіўна вельмі паглядзеў у быццам на яе месцы чарадзей напуднуўся зусім другі чалавек не тая сястра якую ён ведаў два гады любіў цаніў паважаў з якой нават пасябраваў пэўным чынам калі з'явілася зося дзіўны эксперымент хмыкнуў ён и хіснуўшы головой можно вас попросить каб вы з нашими сынами таких экспериментаў не рабілі ад гэтай яго просьбы падкрэслена ветлівай афіцыйна холоднай и Яна страшэнна збянтэжылася. Як яна недарэчна трымала сябе, засмяялася, сказала несусветную лухту: « Ось, праваліцца б лепш скорость подлогу, добра, што ён зноў углыбіўся ў кнігу і не глядзеў на яе, але яна не ведала, як выйсці і ўсё стаяла перад сталом, а не мелая пакараная найгоршым чынам. Відаць, ён зразумеў, што з ёю робіцца, бо сказаў: «Э, « Папрасіце, калі ласка добравольскую, зайсці да мяне. Маша ветрам вылетела з кабінета. А, вось таму яна і спалохалася, убачыўшы абодвух бацькоў. А што калі яны збіраюцца пагутарыць з ёй? Супакоіў Шковіч, выйшаў за ёй на кухню, спытаў прыветліва па-сяброўску маша. Вы умеете варыць каву? Чорную умею. Вы ўсё умееце. З вас будзе цудоўная жонка. Ён даў ёй грошы на каву і каньяк. Яна ўзрадавалася даручэнню. Зося захвалявалася была, хацела аддзявацца, каб прымаць гасцей, як належыць гаспадыні. Але яраш пачаў распытваць яе пра адчуванне, прафесійна, падрабязна, па-бальнічнаму. І яна зноў залезла на шырокую канапу з нагамі. Сядзела ў куточку, захутаўшыся ў халацік, як малая японначка. Маша навучыла яе адмыслова закручваць валасы, і высокая кукла прыгожых валасоў сапраўды рабіла яе падобнай на ўсходнюю жанчыну. Яраш скончыў распытваць пра здароўе і змоўк. У той дзень яму цяжка было весці размову для размовы, гаварыць пра ўсё, Шковіч паліў на кухні, пускаючы дыму фортку, слухаў іх, зразумеў зацяглую паўзу. Зося сказала нешта пра дождж, яраш крыху іншымі словамі сказаў: тое ж. У вас томлены выгляд, Антон Кузьміч. Э, я сёння прыляцеў з раёнам, камандзіроўка, але, Шковіч кінуўся на дапамогу сябру. Софія Степановна, не сумна вам адной у гэтым доме спытаў ён жартаўлівай весялосцю, сядаючы ў зручнае нізкае крэсла. О не, я чытаю у мяне добрыя суседзі, яны наведваюцца, а потым прыходзіць з работы Маша. Вось так пагаварылі яшчэ пра тое сёе. Нарэшце Кірыла падступіў да галоўнага, асцярожна, далікатна Софя Степановна. Скажыце, калі ласка, вас не вельмі расхвалюе размова пра мінулае. Яна ўздрыгнула, насцярожылася, пра якое мінулае, ну напрыклад про вайну про смерть бацькі а что вас цікавіць что мяне цікавіць Ён полез ва ўнутраную кішэню пінжака дастаў складзеныя лісты паперы. Прачытайце вось гэта і вы зразумееце. Я раззірнуў на сябра з дакорам, але змаўчаў. Зося разгарнула сашчэпленыя лісты, прачытала загаловак, устрапянулася, паглядзела на шыковіча са здзіўленнем, страхам і надзеяй. Позірк яе пытаў, што ты падрыхтаваў мне, гора, хіба ў мяне яго было мала, радостасць? Няўжо радасць! пачала чытаць прагна нецярпліва маланкава хутка лісткі трапяталіся ў руках як жывыя птушки пабледнелі а потым загарэліся шчокі яны абодва не зводзілі з яе вачэлі вось яна перагортуючы старонку з палёгкай устыхнула прыціхлі лісты перасталі трапятаць павольней пачала чытаць яна. Пад канец было відаць, зусім супакоілася і здавалася нават крыху расчараванай, задумалася глыбока. Яны доўга ніводным рухам, не парушаючы цішыні, цярпліва чакалі, калі яна вернецца з успамінуў шпарка шпарка нібы надзвычай спяшаўся тик тик тик тик адганяў у нябыць секунды прыгожы гадзіннік на кніжнай паліцы за акном у лісцях то полі шумеў дождж нарэшце шыкоюч не вытрываў пра што вы думаете яна не ўздрыгнула не схамянулася паглядзела сухімі и але напоўненымі святлом удзячнасці вачами спакойна адказала: « Я думаю, як хораша, што ёсць на свеце такія людзі, як Антон Кузьміч, як вы. Ой Дякую. Дякую вам. Падзякі пасля ды і не мне павінны ну адрасаваны антону справа іншая а за тое што ў нашы дні ўсюды аднаўляецца справядлівасць вы ведаеце каму дзякаваць цяпер вы разумееце што мяне цікавіць як загінуў доктор савіч хто яго забіў. Вы былі пры гэтым. Зося паківала галавой не не была, потым сказала: « Я думаю, тата застрэліўся. Сам. Расказ Зосі Савіч вы помните антон кузьміч я рассказывала вам батька вельмі асцерагаў мяне я па сутнасці была схавана ад свету толькі ваше з'яўленне ды калі я шукала тараса а больш я нічога не зрабіла мне ніхто нічога не даручаў я ведала батька сумленны чалавек але ці просто сумленны лекар ці змагар я здагадвалася што нейкім чынам ён памагае нашим але як спрабавала гутарыць з ім пра гэта ён умела 200 размову ў бок разыдва узлаваўся і загадаў, каб я не совала носа, куды не трэба. Малая яшчэ сказаў ён. Не нам з табой займацца палітыкай. Не думай, што гэта рамантыка, як у кніжках. Ты ў мяне адна. Яшчэ тата часта казаў, каб я не думала, што ён служыць чужынцам. Ён лячыў і лечыць сваіх людзей. А людзі гэта самае каштоўнае, астануцца людзі, Гісторыя не спыніцца і не пойдзе назад. Будуць жыць людзі, будзе жыць краіна і тая ўлада, якой народ даражыць. Вось так ён гаварыў. Это я помню бо словы гэтыя ён казаў часта я не згаджалася А хто ж будзе ваяваць ён злаваўся немнога будзе карысці калі пойдуць ваяваць дзеці як ты ці такія старыя як я я пасля толькі зразумела что бацька просто асцерагаў мяне любым чынам абы я не была далей ад таго, што рабілася навокал. І раптам это было перад першым маем так дні за два. У той дзень нашу взорвалі электрастанцыю. Пасярод дня так грымнула, што нават у нас, а гэта ж вундзе, вылетела шыба ў мансардзе ў пакоі грота. Нямецкі лекар у нас жыў, казалі, што міну кінулі ў топку і, выбухнул котел. Група шилова сказаў Шкович, пишу про іх. Что? незразумела Зося. Хто взорваў станцыю, комсомольская група. Загінули хлопцы. Володя шылаў зачыніўся ў трансфарматарнай будцы і адстрэльваўся да апошняга патрона. Жывым не здаўся. Залішняя смеласць і рызыкоўнасць загубила. Зося помаўчала, як бы успамінаючы, на чым перапынілася. Бацька прыехаў позна, калі сцямнела. На санітарнай машыне заехалі ў двор. Ён ніколі не заязджаў у двор. Я выскочыла насустрач. Тата попрасіў мяне памагчы шафёру аднесці на кухню мяшок бульбы і мяшок мукі. Мы аднеслі, Грот быў дома. Добра помню, ён сустрэў бацьку словамі: Ка ласка, пан Савіч, неяк вы сказалі, што мы бываем за дужа жорсткія. Не, мы мяккія, мы немцы. Увесь час пакутуем ад сваёй мяккасці і доброты, А жорсткасть там жорсткасть і дзікунства, кому перашкаджала электрастанцыі давала святло вашу больніцу мой шпіталь у наш дом ён так і сказаў наш а цяпер будем паліць як это вы сказали софа звярнуўся ён до мяне лучыну о лучыну свечак і тых няма я ледзьве раздабыў десяттак Божа мой, якое дзікунства і фанатызм. Сёння ў нас арыштавалі сястру вашу. Мы далі ей работу, добрую работу з добрай аплаты. Яна магла жыць культурна, прыгожая на шпіёніла, карыстаючыся тым, што ведала нашу мову. Жахліва. Сёння многіх арыштавалі сказаў бацька і таксама паўтарыў: Жахліва, жахліва! Я рад, панцавіч, што вы разумееце, узрадаваўся грот. Не мы не жорсткі, мы мяккія і добрыя. Ён жа у нас год і з дня на дзень трубіў аб дабраце нямецкага характару. Я часам не могла вытрымаць і гаварыла, якую яны доброту проявляюць. Тады ён пачынаў чытаць цэлыя лекцыі, прыводзіў прыклады з нямецкай гісторыі, чытаў на памяць гёта і шылера. Аднойчы я незнарок знайшла ў бацькавай бібліятэцы гейна, прачытала, і мне зрабілася весело. Я прачытала яму, гроту, што пісаў пра нямецкі характар гейна. Грот разумеў крыху па-расейску, я па-нямецку. Звычайна спакойны ён узлаваўся. Сказаў, што гейны жыт, а ўсе жыды злейшыя ворагі нямецкай нацыі, забраў кніжку і, напэўна, спаліў. А на другі дзень цэлы вечар капаўся ў нашай бібліятэцы шукаў крамолу ой але што я расказваю вам пра гэтага немца я пасля бачыла іх тысячы розных добрых і звяроў о каб вы ведалі што такое эсэсаўцы Зося заплюшчыла вочы, уздрыганулася, прыціснулася да спінкі канапы, закрыла халацікам горла, быццам ёй раптам зрабілася холодна. І тут жа вінавато усміхнулася, просячы прабачэння. Калі грот павячэраўшы падняўся да сябе, бацька прыйшоў на кухню, дзе я мыла талеркі, абняў за плечы, прашаптаў: Зося дзіця мае у нас у садзе хаваецца чалавек. Я пойду да немца гуляць у шахматы. Ты адсунь свой ложак, пасцялі за ім на падлозе, адчыні акно. У твой пакой грот ніколі не заходзіць. Ой, каб вы ведалі, што я адчула калі я схавала вас антон кузьміч я хавала вас і ад бацькі бо не ведала як ён паставіцца што зробіць калі даведаецца гэта вельмі цяжка любіць і не верыць верыць лёгка калі людзі робяць одну справу калі яны аднадумцы разумееце я нескладна расказваю Але вы зразумееце і з вами і старасікам я вымушала бацьку нешта рабіць, еаючы, што дзеля мяне ён зробіць усё, выканае і сур'ёзную просьбу і капрыс. А тут раптам всё мянялася. Ён даваў мне заданне, як старэйшы як кіраўнік давяраў такое хто гэты чалавек думала я калі адцоўвала ложак і сцяліла на падлозе пуховую коўдру найчысцейшыя прасціны наіўна але мне хацелася каб гэта зноў былі вы антон кузьміч прабачце дзверы ў мой пакойчык под лесвіцай на мансарду я пакінула ў пакоі свечку узышла на лесвіцу ці не відаць ложак колькі прожила колькі хадзіла малая я ніколі не зазірала з лесвіцы ў адчыненыя дзверы что відаць у пакоі грот які бесцырамон налазіў нават у кухонныя каструлі у бочки ў пограбе ни разу не адчыніў дзвярэй майго пакоя это праўда у гэтым ён быў інтэлігент з радасцю і страхам я адчыняла акно а потым стаяла ў калідоры і слухала калі ён залезе і баялася каб у цемры не нарабіў грукату ён зрабіў гэта вельмі асцярожна Я пачула толькі як рыпнуў незнарок закрануты ложак. Пасля гэтага я доўга яшчэ стаяла, потым сядзела на кухні, думала, што рабіць далей, бацька не сказаў: можна мне заходзіць у пакой ці нельга, можа, чалавека трэба накарміць. Врэшце я рашуча са свечкай у руках увайшла ў свой пакой. Убачыла, што коўдру і пра сцяну ён палажыў назад на ложак, Я заглянула за ложак. Чалавек быў доўгі, худы, барадаты, такі доўгі, што каб выпрастаўся, то, напэўна, ногі высунуліся б з-пад ложка. Таму ён сагнуў іх, і вострыя калені трахання вытыркнуліся над ложкам. Вочы яго бліснулі насцярожанай падазрона. Ён ляжаў у ватоўцы ў ботах, трымаў руку за пазухай ад яго пахла зямлёй я спытала шэптам прынесці вам вячэру і он палажыў далоню на бараду на вусны паківаў галавою не але я ўсё-таки прынесла яму кавалах хлеба з маслом бутэльку чаю і яшчэ нешта я знарок хадзіла шумна як звычайна ляпала дзвярамі я Можа праз гэта ён зірнуў на мяне злосна і зноў прыкрыў рот рукой. Калі роўна без чвэрці 11 самыя цікавыя парты адкладвалася назаўтра, такі ён быў акуратны грот. Бацька спусціўся з гарышча. Я паведаміла, што ён тут. Бацька адказаў на дзіва спакойна, быццам размова ішла пра самае звычайнае добра дачка, Я спытала, дзе мне спаць, дзе хочаш, абы грот нічога не ўгледзеў. Пакуль немец чысціў зубы, умываўся, я ў сваім пакоі перабірала бялізну, знарок пакінуўшы дзверы крышку прачыненымі. Я лягла ў маміным пакоі, але не магла заснуць амаль да раніцы, ўсё думала, думала, радавалася, і палохалася за батьку за гэтага чалавека хто ён такі адкуль можа толькі што прыляцеў з Масквы але больш за ўсё я думала пра бацьку і далі Бог ніколі гэтак не любіла яго як у тую ноч стаўся ён мне такі такім героем, таким мужным, разумным, самым галоўным падпольшчыкам у нашым горадзе. Наіўна. Але я думала, што пра тату ведаюць у Маскве. Я думала пра маму, каб яна побачыла, што мы робім з татам, Яна больш не ўпікала б, меккацелы інтэлігент рэвалюцыйнай закваски не псуй мне дачки сваім слінявым гуманізмом не той час мама была рашучая яна яшчэ ў грамадзянскую з бранецягніком на фронт паехала мама злавалася што я баюся крыві прымушала мяне рабіць самую брудную работу у З гэтага яны сварыліся часам тата і мама. Многа я ўсяго перадумала. Добра мне запомнілася тая ноч. Ёсць такія дні і ночы, якія запамінаюцца, выдзяляюцца і свецяцца як маячкі у памяць. Праўда? А ўсе іншыя, зліваюцца в одну плынь і цякуць, як магутная рака. На адным месцы вада заўсёды новая, а ўсё одно такая ж. Спала я, можа, якія дзве гадзіны прачнулася раней за ўсіх, калі грот роўна ўсім спусціўся ў ванную, я прибирала свой покой и спявала. За снеданнем немец сказал: «У вас добрый настрой, Фрейлен Софа. А у меня дренны. От свечки болить голова. Тата ничего не говорил. Поцеловал у лоб, коли одыходил на працу, як завчады усмехнулся. В опыт ты маешь, гляди. Наступілі тыя дзённыя гадзіны, калі я заставалася адна. Помніце, Антон Кузьміч. Адной мне было сумна на кухні і на кухні. Прыйшла Маша з пакупкамі, мокрая, шумная, вясёлая, укнула з калідора Кирилла Васильевич. Беламора няма, купила казьбек, добра. Зазірнула ў пакой, убачыла іх, засяроджана ўважлівых, сур'ёзных насцярожылася сядайте маша послухайте сказаў шковіч хуценька занатоўваючы нешта ў запісную кніжачку маша поставила сумку каля порога я сказала ему вылазьте у доме нікога няма будем снедать Ён падняўся з-за ложка, ён быў высокі, але не такі доўгі, як здаўся мне, калі ляжаў, і не такі худы. Так звычайны чалавек з тых, якія ніколі не паўнеюць, хоць ты іх пакладзі з нарок адкормлівай. Перш за ўсё ён глянуў на акно, потым агледзеў пакой і мяне. Можа, я была такая ўражлівая, мяккацела інтэлігентка як толькі пасля на мяне не глядзелі і сваей чужынцы мяне не кранала яго позірк вы прабачце можа я расказваю дробязь глупства але я шчыра не некалі ласка як можна больш падрабязна попрасіў шыкоюць это не дробязі для мяне гэта асабліва важно по яго позірк мяне абразіў пакрыўдзіў з нейкай нядобрай падазронасцю ён агледзеў мяне я не ведаю як вам сказаць але мне стало крыўдна чалавек даверыў нам сваё жыццё мы рызыкуем сваім хаваючы яго чаму ж ён глядзіць так нядобра а А можа, мне здалося? Я э, малая была, э, вельмі крыўдлівая. Маці не так гляне, як мне хацелася, і я цэлы дзень заліваюся слязамі. Больш праўда, ён так не глядзеў. Быў прыветлівы, хоць не вельмі гаваркі. Тады за першым снеданнем ён распытваў, як я жыву з кім сябрую, куды хаджу, хто прыходзіць да нас, што за чалавек гэты грот. Я разумела, што яму трэба ўсё ведаць і падрабязна расказвала, спытала, як яго імя, Навошта табе? сказаў ён без падазронасці. Неяк жа я павінна да вас звяртацца калі табе так хочацца кліч мяне дядька сажань я здагадалася что гэта мянушка яна здалася мне смешнай я засмяялася нам таксама усміхнуўся тады я адважылася і спытала ці не з вялікай зямлі ён прыляцеў сажань нахмурыўся і адказаў что у Я рано пастарею, калі ўсё буду ведаць. Гэтыя жартаўлівыя словы по-рознаму можна сказаць. Ён сказаў іх так, што мне расхацелася пытаць у яго пра што-небудзь яшчэ. Праўда, на другі дзень я не стрымалася і спытала: « Пра вас, Антон Кузьміч. Мне чамусьці здавалася, што ён абавязкова павінен ведаць вас. Не. Ён не ведаў. Што здрадніка лучынскага пакаралі пра гэта я чуў, а хто гэта зрабіў Віктор Антон ці Павел, не мае значэння. Каб ён ведаў вас, я, напэўна, расказала б, як вы хаваліся ў нас. Але пасля яго слоў, што не мае значэння, хто забіў лучынскага, мне зноў-такі расхацелася расказваць яму пра вас. Не падумайце, што я стаіла крыўду на яго не, я вельмі паважала яго, асабліва калі бацька на маё пытанне, хто ён адказаў партыйны кіраўнік. У, як ён вырас у маіх вачах. Я гатавала яму лепшыя снеданні абеды, чым нават бацьку. Мене толькі здзіўляла спачатку адно, зноў-такі гэта відаць ад майго такога выхавання, мяккацела інтэлігентка. Але ў нашым доме ўсе казалі адзін аднаму: Дякуй, жадалі добрай ночы, Я хадзіла за ім як санітарка за хворым, Ён ні разу не сказаў мне: Дякуй. Не здзіўляцца гэта не тое, Да не не тое я сказала. Мне зноў-такі трошки крыўдна рабілася, не за сябе, за яго. Фашыст грот, такі ветліў, што бясконца на кожным кроку данкі, данкі, данкі. Мне хацелася, каб наш чалавек ды яшчэ такі кіраўнік быў сто тысячу разоў больш культурны ветлівы. Але на трэці дзень сажань даказаў, што не гэта галоўнае мне нават сорам настала за свае такія думкі. Раніцаю я павіншавала яго са святам з перша маем як радостасна бліснули яго вочы Дякую зося дякую дякую табе дарагі таварыш цябе таксама віншую і жадаю дажыць да сапраўднага свята мы з табой станем побачы пройдзем пад сцягамі праз увесь наш город Он моцно паціснуў мне руку и і ў вачах яго здалося бліснулі слёзы. Я таксама ледзь трымалася, каб не зараўці ад гора і шчасця. Бацька ў першы дзень прыйшоў абедаць на гадзіну раней. гэтую гадзіну яны гутарылі, зачыніўшыся ў маім пакоі. У гэты ж час яны размаўлялі і на другі дзень, А на трэці 1 мая прыехаў Вася шафёр санітарнай машыны. І сажань паўгадзіны гутарыў з ім. Пра што? Я не ведаю. Вася выйшаў з пакоя з добрай усмешкай, паказаў мне язык, як малой. Потым кіўнуўшы назад на дзверы майго пакоя, выставіў вялікі палец, маўляў, воякі чалавек тады показаў на гарышча і секануў далоней по горле я зразумела с такими мы хутка зробім фашыстам чикчарик мяне рассмяшыла гэтая размова жестами у доме ж нікога больш не было в адказ на мой смех ён уставіў вялікія пальцы ў вушы і вось так помахаў далонями это мабыць значыла что я не несур'ёзная дурніца. Я пакрыўдзілася і показала, што ў яго пуста ў галаве. Ён зняў сваю замасленую кепачку і тэатральна пакланіўся, але з ганка вярнуўся, працягнуў мне коробочку і сказаў сур'ёзна: гэта вам зося ад мяне. У каробацы былі мятныя, цукеркі. На чацвёрты дзень усё было як звычайна. Раніцаю бацька і грот пілі каву. Хвалілі нейкае новае нямецкае лекарство, не помню якое. Першы пахваліў бацька. Гроту гэта вельмі спадабалася. Яны разам выйшлі з дому, я, карміла снеданнем дядьку сажаня перад обедам батька зноў гутарыў з ім у часе обеду сажань быў заклапочаны і раптам вельмі даверліва паведаміў мне что яму ніяк не могуць дастаць надзейнага документа і он не можа выйсці з горада бо ўсюды заставы ў горадзе ўсё яшчэ не ідуць арышты. Сумна пажартаваў. Ем хлеб дарэмна. Мала, што ў гэты раз зрабіў, і хлопцы недзе не пакояцца, што са мною. Бацьку ўвечары прыехаў раней, чым звычайна, на той жа санітарнай машыне. У нашым тесным завулку машына доўга паварочвалася, буксавала ў гразі, тата доўга, не заходзіў у дом. Я чула, як ён перамаўляўся з шафёрам. Нарэшце машына пайшла, тата вайшоў стрывожаны, нават спалоханы. Такі Ён не быў яшчэ ніколі. Я спытала, што здарылася, Ён заспакоіў нічога, нічога дачка. А сам адразу пайшоў да яго. Праз колькі хвілін яны выйшлі і сажань упершыню агледзеў увесь дом, нават падняўся ў пакоі грота. Неўзабаве зноў прыехаў Вася. Бацька адчыніў вароты, ён заехаў пад самы ганак, зноў зваліў мяшок бульбы, сказаў бацьку: « Аглядалі, двойчы, адсюль і сюды, злосныя, як сабакі падымі хлопцу. Калі да ночы нічога не здарыцца, мы выведзем яго на элеватарную. Яшчэ пра нешта яны шапталіся. Калі Вася паехаў, я зноў спытала ў бацькі, што ўсё ж такі іх устрывожыла. Арыштавалі нашых людзей. Каля дома ж нырае тайны агент паліцыі на пушкінскай правяраюць дакументы тройчы агледзелі нашу машыну сажань перамясціўся ў пограб под домом у нас вялікі пограб лазілі ў пограб з кухні але на двары каля сцяны быў люк э, для вентыляцыі і бульбу ўвосень праз яго ссыпалі Ён быў яшчэ закрыты з зімы люк бацька адкрыў яго потым сказаў мне разведаць сцежку. Была ў мяне патаемная сцежка, па якой я бегала яшчэ да вайны да адной сваёй сяброўкі аднакласніцы. Адстаўляла дошку ў паркане, пралазіла ў суседні сад, Такім жа чынам з таго саду у вішнёвы завулак, потым на клімаўскую і сюды на элеватарную даракі. Але прыехаў грот, Ён часам прыходзіў пехатой, пакідаючы машыну ў шпіталі. Часам прыязджаў машына начавала ў двары. У той вечар, як на злосць ён доўга корпаўся ў ёй, нешта рамантаваў, мыў. Шыковіч заўважыў, што забываючыся, Зося пачынае расказваць для аднаго Антона Кузьміча на яго аднаго глядзіць да яго аднаго звяртаецца але так быццам ён той адзіны светка які можа пацвердзіць праўдзівасць яе слоў схамянуўшыся яна вінавата усміхнецца ўсім ім і по пэўны час расказвае яму шыковічу з нейкай дзіўнай насцярожанасцю сочачы як ён запісвае то піша доўга нібы стэнаграфуе, то ўзмахам пераставіць нейкі іерогліф толькі яму зразумелы. Маша скінула чаравікі і босая на насочках выйшла на кухню, відаць, паставіла чайнік. А потым стала ў калідорчыку і слухала адтуль. Шковіч умеў і ўважліва слухаць і ўсё прыкмячаць навокал. Ён знакам запрасіў Машу зайсці і сесці. Тая адказала яму таксама жэстамі. Гэтая іх незразумелая не мае размова збянтэжыла Зосю, яна змоўкла. Шковіч крутануўся ў крэсле, як гаря за школьнік, злоўлены настаўнікам. Прабачце, Софія Степанна, я я ўвесь увага. Але яна ўжо свядома звярнулася да яраша з усмешкай, якую дораць выпрабаванаму сябру. Паведаеце Антон Кузьміч, мяне зноў выручылі трусікі, пана грота помніце. Я засунула аднаго заватнік і полезла ў суседскі сад абышла паўз паркан і знайшла дошку, якую можна было адсунуць без шуму. Выйшла гаспадыня, э, не тая, э, якая жыла да вайны. Жонка нейкага белагвардзейца эмігранта, які вярнуўся з Геррманіі і займаўся камерцыяй. Я растлумачыла ёй, што ўцёк трусік. Э, я баялася, каб ён не папсаваў вашы дрэвы старая дурніца поцалавала трусіка якога я показала ёй якая милая мордачка гроту я таксама сказала вярнуўшыся ў свой двор што ўцёк трус і он узяв яго спрытна і бязлітасна мяне заўсёды палохала я бурала як ён браў гэтых няшчастых жывёлінак вось так двума пальцамі за скуру А ты хочаш уцячы, сказаў ён трусу. Заўтра я цябе пакараю за гэта. Мне шкада цябе, але чаго не зробіш у імя навукі. Як толькі сцямнела і грот падняўся да сябе, бацька сказаў: « Выводь дачка, шчасліва вам, На клімаўскай сустрэне Вася, калі ж не сустрэня, Ён даў адрас на элеватарнай нумара Не, ужо не помню, здаецца 19. Мне пасля прыйшлося запамінаць много розных нумароў, нейкі мудры пароль, які я таксама забылася. Некая прымаўка з рэлігійным сэнсам здаецца б яшчэ бацька сказаў назад дачка гэтым шляхам не вяртайся выходь на пушкінскую у цябе ёсць пропуск і зайдзі да цішчанкаў старая занемагла і вельмі прасіла каб ты зайшла зайдзі абавязкова так трэба бургамістарша сама мне званіла дні тры назад але мне было не агідна ісці да гэтай звар'яцелай ад страху бабы, якая дзень і ноч малілася. Але калі бацька сказаў, што так трэба для канспірацыі, так мне здалося тады. Я готова была пайсці хоць да самога д'ябла. Толькі пазней, Вельмі позна я здагадалася, што мой добры, разумны, наіўны тата хацеў такім чынам уратаваць сваё адзінае дзіця. Увесь час яна расказвала роўна, ціха, амаль без інтанацый, без асаблівых жэстаў і мімікі, калі не лічыць вінаватых усмешак. А тут вусныя яе па-дзіцячы скрывіліся і задрыжалі два наши офіцеры якія дапытвалі мяне 46 здзекаваліся калі я шчыра рассказала ім усё смяяліся маргалі один аднаму сіла дзеўка значыцца правёўшы подпольшчыка вы адразу ж пайшлі суцяшаць жонку гарадскога головавы хітрая казачка але пакіньце е для дурняў. Мы чулі казкі не такія. Нешчасны мой бацька, А я дурная, якая была, поверыла яму. Нават тады, калі ён пазваніў на кватэру цішчынкам, пагаварыў спачатку з алімпіядай паўлаўнай, а пасля попрасіў, каб я, паначавала там. У горадзе неспакойна, недалёка ад нашага дома толькі што стралялі. Заначуй, дзіця маё. Цалую цябе, зосечка. Гэта былі яго апошнія словы. Ён не любіў залішніх пяшчот, сюсюкання, -сю цалавання по тэлефоне. А тут вось так, як маленькой, і я дурная, все одно ні пра што не здагадалася. Не могла быть побач з ім. Магчыма, ён адстрэльваўся, калі яны варваліся і апошнюю кулю. Тата хаваў пісталет хаваў нават ад мяне, але я ведала, што ён ёсць. Слухайце, А можа яго застрэліў грот? Немца не было на пахаванні. Все знаёмыя былі, з гестапа былі адусюль аднаго, яго не было. А што сажань, Софія Степановна, правялі вы яго, спытаў шыковіч каб вярнуць яе да паслядоўнасці а як жа мы выйшлі на вішнёвы цёмна было не агеньчыка замаскіравана ўсё я пачула што за намі нехта ідзе мы пабеглі на клімаўскай нас сустрэў вася з'явіўся як з-пад зямлі сказала яму што нехта ідзе ён адказаў што гэта свае а з-пад палы бліснуў ліхтарыкам в один бок вуліцы, потым у другі яму адказалі адтуль і адтуль. Вось яны як ахоўвалі таго чалавека. Вася сказаў: « Ты зоська герой і пацалаваў мяне ў шчаку. Мне стало сорамна, яшчэ сажань падумае, што, А я таго Васю можа, якіх пяць разоў бачыла ўсяго. Мне тады зноў. Вельмі захацелася, каб на развітанне ён падзякаваў мне. смешна цяпер. Ён не сказаў звычайнага дзякуй. Ён сціснуў маю руку і сказаў: «сяго добрага табе, Зося, скончыцца вайна, сустрэнемся. Разбудзіла мяне бургамістарша рыданнем. Упала на калені перад маім ложкам, мужайся, дзетачка, Бог міласэрны. Ён усё бачыць, партызаны. <coughs> Ой, забілі твайго бацьку. Я не закрычала здаецца нават не пл... ну не заплакала в один міг я ўсё зразумела у той міг я пасталела можа на 20 гадоў шаптала сабе мужнасць толькі мужнасць прасіла Бога, у якога я не верыла, каб ён даў мне яе гэтую мужнасць, каб я здолела ўсё перажыць і маўчаць, маўчаць, маўчаць. Ашалела я ад жаху баба, Угаворвала мяне ў тую ж хвіліну ўцячы з ёй на край свету манастыр, Яна ведае такі манастырь а то яны ўсіх нас заб'юць. Я маўчала. Два агенты геста павезлі мяне на рамізніку па горадзе, выказвалі спачування. Я маўчала, дадому мяне не павезлі, Бацька ляжаў ужо ў вестыбюлі гарадской управы, калі толькі яны паспелі перавесці і ўбраць яго. Ён ляжаў сваім вячэрнім гарнітуры ў сародцы, якую я за дзень до таго памыла. Толькі гальштук, чужы, бабачка. Тата ніколі не насіў бабачкі. Да вайны гэта было нямодна, і мама, напэўна, першая пасмяялася б на твары яго застыў спакой. Не было ні пячаці страху, ні пячаці пакут. Ведаць ён памёр адразу. Толькі чамусьці пасінела левая скроня. Я спытала ў начальніка паліцыі магнатава, куды трапіла куля, Ён паціснуў плячамі у сэрца. У самае сэрца адказаў адзін з тых, што не адыходзілі ад мяне ні на крок. Бандыты стралялі ва ўпор. Да мяне падыходзіла вся здрадніцкая сволач, выказвала спачуванне. Раней яны здаваліся мне смешнымі і дурнымі гэтыя людзі у той дзень я адчула что такое нянавість О як я іх ненавідела Мне хацелася пляваць на іх біць па мордах Але я маўчала я мусіла маўчаць калі з'явіўся фельдкамендант пстрыкалі фотоапараты ён не падышоў до мяне спачуванне паднёс перакладчык мне запомніўся позірк офіцера гестапаўца ён доўга сачыў за мной і я чула гэты позір глянула на яго якія ў яго былі вочы Ён усё ведаў і смяё ўсё. Злосна, нахабна, пераможна, вочы яго смяёліся. Скажыце, навошта ім спатрэбілася гэтая камедыя з пахаваннем. Зося змоўкла і чакала адказу ад Чыковіча, на яго глядзела. Адказаў ярыш, Правакацыі былі розныя. В залежнасці ад фантазіі таго, хто іх арганізоўваў. Бругер быў з фантазіяй, я ведаю. У маі 43 бругера ужо не было, удакладніў Шкіч. Начальнікам гестапа быў Гільберт, штурмбанфюрер. Вы таксама былі ў падпольлі, здзівілася зося не я пишу кнігу а таму мне трэба дакладна ўсё ведаць Маша выкарыстаўшы паўзу прапанавала я вам падам каву але але падтрымала зосем стамілася спытаў яраш дай руку Можа ад таго, што ён нечакана сказаў ёй ты, яна зардзелася, засаромілася: Не, не. Антон Кузьміч падняўся з крэсла, палічыў пульс. Шыковіч убачыў, што доктар застаўся давольны яе пульсам. А Зося, як бы імкнучыся даказаць, што ёй гэта не цяжка, пачала расказваць далей, не зважаючы на тое, што Маша хадзіла, звенела шклянками. Я думала, что мне будзе ўсё одно, як пахаваюць, хто пахавае, што будуць гаварыць. Я ведала, што гэтым не скончыцца і рыхтавалася, збірала сваю мужнасць. Але калі бацьку неслі на могілкі, я ўбачыла, як глядзяць людзі, рабочие. Туды яму і дарога. Вось як яны глядзелі. Мне зрабілася балюча, страшэнна балюча і крыўдна. І страх апанаваў. Сэрцам, Я прачувала тое, што пасля здарылася. На могілках я страціла прытомнасць. Дні тры ляжала ў цішчынкаў, нясіленая, прастуджаная, разбітая. З кватэры не выходзілі тыя двое апекуны мае. Яны цішчынка, вся зграя, дамагаліся, каб я подпісала пісьмо ў рэдакцыю, у якім гнеў наклейміла, як бандытаў партызан, што забілі майго бацьку, невіноўнага чалавека лекара, які займаўся толькі тым, што пазбаўляў людзей ад цяжкіх хвароб. Чаму вы не хочаце подпісаць панна Зося? здзіўляліся яны. Яны заб'юць мяне. Мы вас схаваем у такім месцы, куды не давяряцца ніводзін бандыт. Не бойцеся. А цішчан чыха шаптала: не подписывай, заб'юць. І ўсё ўгаворвала ўцячы разам з ёй у манастыр. Дурная! Яна не бачыла, як мяне ахоўвалі. Яны перавялі мяне у іх нямецкі гатэль. Памясцілі з нейкай немкай. Па-расейску яна гаварыла дрэнна, але апрацоўвала мяне моцна. Нават пільнавала ўначы, што я кажу ў сне. Пасля нават адпусцілі дадому. Яны былі яшчэ ветлівыя. Не будзеце баяцца адна. Не буду. Спадзяваліся, што да мяне нехта прыйдзе. Можа, паспрабуе вывесці ў лес. У іх немало было клопату сцерагчы мяне. Але ніхто не прыходзіў, і хутка ім абрыдла гэта. Тыя ж два апекуны адвезлі мяне у гестапа. Спачатку допыт, колькі дзён пра адно і тое ж, хто прыходзіў да бацькі, з кім ён сустракаўся, як ён жыў і гэтак далей. На другі дзень тое ж самае ў іншым парадку, каб заблытаць потым вочныя стаўкі, каго я пазнаю з гэтых людзей. Прыводзілі чалавек 15. Я пазнала толькі одну жанчыну, сястру з дзіцячай бальніцы, але яна глянула на мяне вельмі варожа. І я не прызналася, што ведаю яе. Калі прывялі Васю, Я не могла адмаўляць наше знаёмство. Сказала, што гэта шафёр бальнічнай машыны. Вася, збіты, сіні ўвесь, прыветліва кіўнуў галавой. Ён ухваліў маё прызнанне. Не ён часта прыязджаў да вас, спытаў следч. Не вельмі часта, адказала я. Чаму у той дзень перад забойствам ён прыязджаў тройчы, прывозіў бацьку, потым бульбу, мяшок, а яшчэ каго. Тры мяшкі партызан засмяяўся Вася. Гестапавец ударыў яго па твары, я заплакала. Вася крыкнуў: « Нічога зоська не гаруй мы яшчэ потанцуем на тваім вяселлі. Я пачала пратэставаць, чаму мяне трымаюць у гестапа, завошта гэта бесчалавечна. Такое гора мяне дапытваюць як злачынцу. Я буду скардзіцца. Тады з'явіўся той офіцер, што глядзеў так на пахаванні. На не ведае, чаму яе трымаюць тут. Нешчасная дзяўчынка кінуў ён па-нямецку. Потым сеў за стол, палажыў перад сабой пісталлет, злосна сказаў цераз перакладчыкам: Даволі гэтай дурацкай камедыі. Ты добра ведаеш, чаму цябе трымаюць. Твой бацька быў звязаны з партызанамі, ты памагала яму. У вас хаваўся камісар, мы злавілі яго, Ён вам сім прызнаўся. Хто ж забіў майго бацьку? Ён подскочыў: Шкадую, што гэта зрабіў не я. А хто? Яна што? Вырашыла дапытваць мяне? спытаў офіцеру перакладчыка я сказала по-нямецку я хочу знать хто забойца майго бацькі а камісара вы выдумали калі грот хірург шпіталя і ёсць той камісар тады так ён хаваўся у нас то Ён наблізіўся да мяне доўгай пранікліва глядзеў у твар у вочы потым расцёр у мяне на шчаце запаленую цыгарету працадзіў праз зубух з якое салодай я распяў бы цябе сучка на крыжы але сёння мне не да цябе табой займуся я у пасля. Падумай над сваім лёсам і двойчы моцно ударыў па твары. На шчасце маё ці на няшчасце, гэты больш мной не займаўся. Дапытваў другі афіцер. Я ўсё адмаўляла, білі, не не моцным один раз толькі драўлянымі абцугами ціснули пальцы гэта балюча пальцы і цяпер баляць зося подняла левую руку поварушыла пальцамі что ж вы не сказали мне дакорліва паківаў головой ярыш яны баляць калі успомню А так э, нічога. У лагерах таксама білі бізунамі гумавымі палкамі. Мяне нядоўга трымалі ў турме. Ты не два, А потым лагер под баранавічамі. Потым майданак пасля. Я ўжо нават, не помню іх усіх лагераў якіх была мяне чамусьці часто пераводзілі апошні жаночы лагер под гісенам нас вызвалілі амерыканцы вельмі можа быць што яна ўсё-таки стамілася а таму спяшалася як можна хутчэй скончыць свой расказ. Маша гэта адчула перша і шумна пляснула ў далоні, як бы ставячы кропку: Таварышы, астывае кава.